قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi baina yangu na nyinyi. Anayajua yaliyomo katika mbingu na ardhi. na wale wanaoamini upotovu na wakamkataa Mwenyezi Mungu hao ndio waliohasiri. Wayastajilunaka bil'adhab walaula ajalun musamma lajaahumul adhab yatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun, na wanakuhimiza waletewe adhabu kwa haraka, na lau kuwa hapana wakati maalum uliowekwa basi adhabu ingeliwajia na ingeliwatokea kwa ghafla na hali wao hawana habari yastajilunaka bil'adhabi wa inna jahannama lamuhitatun bilkafirin wanakuhimiza waletewe adhabu kwa haraka na hali jahannam kwa hakika imewazunguka makafiri yauma yaghshahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wayaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun, siku itakapowafunika adhabu hiyo kutoka juu yao na chini ya miguu yao, na atasema onjeni hayo mliokuwa mkiyatenda. Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun, enyi waja wangu mlioamini, kwa hakika ardhi yangu inawasaa basi niabuduni mimi peke yangu. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un, kila nafsi itaonja mauti kisha mtarudishwa kwetu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين na ambao wameamini na wakatenda mema bila shaka tutawaweka katika maghorofa ya peponi yenye kupitiwa chini yake mito wakidomu humo ni mwema ulioje huo ujira wa watendao. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, ambao walisubiri na wakamtegemea Mola wao mlezi. Wakaayin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as al alim na wanyama wangapi hawawezi kujimiliki ya riziki zao Mwenyezi Mungu anawaruzuku hao na nyinyi pia na yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardha wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun na ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi na akafanya jua na mwezi kutia amri yake bila shaka watasema Mwenyezi Mungu wapi basi wanakogeuzwa Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah inna Allaha bikulli shay'in alim Mwenyezi Mungu humkunjulia na humdhikisha riziki amtakaye katika waja wake Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Na ukiwauliza ni nani anayeteremsha maji kutoka mbinguni na akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake bila shaka watasema ni Mwenyezi Mungu sema alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu bali wengi katika wao hawafahamu Allahu akbar Allahu akbar la yanitosha mimi na yakutosheni nyinyi ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye shahidi kuwa mimi nimefikisha niliyotumwa kwenu. Na hayo ndiyo chanzo cha mambo yangu na mambo yenu, wala hakifichiki kwake chochote cha mbinguni ya duniani. Na waliomwabudu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu na wakamkataa Mwenyezi Mungu na wasimhusishie yeye tu kwa ibada, hao ndio walionunua ukafiri kwa imani na wakasibiwa na hasira iliyo wazi. Na makafiri wanakufanyia ushindani ya kuwa kama unaweza basi waletee kwa haraka hiyo adhabu uliyowaonya kuweta wapata. Na lau kuwa wakati maalum haukuwekwa kwa mujibu wa hikma yetu, tungeliwaletea kwa haraka hiyo adhabu nina hapa itawatokea kwa ghafla na hali wao hawana habari. Wanakutaka waletewe upesi adhabu na itawajia tu, hapana hivi wala hivi. Na hakika jahanamu imewazunguka makafiri kwa yakini. Siku itakapofunika adhabu kutoka juu, licha ya kutoka chini, na malaika aliwakilishwa kuadhibu ataposema, onjeni jazae hayo maovu mliokuwa mkiyatenda. Mwenyezi Mungu anasema, enyi waja wangu mlioniamini mimi na mtume wangu, hakika ardhi yangu ni kunjufu kwa atakaye kukimbia kutoka katika nchi za shirki Kimbieni mje kwangu mpate kunisafia mimi ibada. Kila nafsi itaonja uchungu wa mauti bila shaka yoyote. Kisha mtarejea kwetu na mtakuja lipwa kwa hayo mliyotanguliza iko ya kheri au shari. Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na vitabu vyake na mitume wake na wakatenda vitendo vyema, tuna hapa kwamba bila shaka tutawaweka katika makazi ya starehe kwenye maghorofa yapitayo mito chini yake neema zake haziwakatiki. Ni vizuri mno jaza hii kuwa ni ujira wa wenye kutenda, wenye kusubiri kwa wapata kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanapoacha nchi zao na watu wao na mali yao na wakimtegemea Mwenyezi Mungu peke yake katika hali zao zote. Na wanyama wengi wanaoishi nanyi katika ardhi ambao kwa unyonge wao hawawezi kubeba riziki yao na wakaihamisha kwa ajili ya kuila au kuiweka akiba. Ni Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anawatengenezea sababu za kuwaruzuku na kuwaweka hai. Na yeye anakutengenezeni nyinyi sababu za riziki zenu na maisha yenu. Na yeye ni mwenye kumiliki kila alichokiumba kwa kusikia na kukijua. Na nina hapa ukiwauliza washirikina, nani aliyeziumba mbingu na ardhi? na akalitisha jua na mwezi na akayafanya hayo yanufaishe watu. Hapana shaka watasema kaviumba hivyo Mwenyezi Mungu wala hawamtaji mwinginewe. Basi nakuwaje wanaacha kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja mtukufu baada ya kukirikwa huku? Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na humdhikisha mtakaye kwa mujibu wa inavyoafikiana na ujuzi wake kwa ajili ya maslaha. Kwani hakika mwenyezi mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Ninaapa lau kuwa utawauliza nani anayeteremsha maji kutoka mbinguni na akaihuisha ardhi kwa mimea baada ya kuwa na ukame. Hapana shaka watasema ni Mwenyezi Mungu, sema alhamdulillah kuwa wanaikubali haki. Lakini wengi wao hawafahamu kuwa wenyewe wanajitia katika migongano ya maneno.